Gure gaurko gomitak xurita gorriz dintzauzku, jadanik pantalon txuritan eta lepoko gorriarekin bestak abiatzen dira. Estezken aratsuntan, bai honako bestak, dantzazpi kantaleon eta karrikalde, karrikaldi ekitaldiek badute beren urte betetzea, urte betetzea, haundia ospatzen dutena aurten, eta gurekin ditugu lehenik ibaialderen izenian Jean-Marc Landeretxe, ongi etorri zuri? Bai, mire esker, egunon. Egunon, eta tuntunaren, tuntuna elkartearen izenian berriz, eh, gillo mirigoien, ongi etorri? Bai, suri, eh, parte hon. Bo, ordean, hanbeste urte betetze, eh? nula eh, dantzazpik eh, oita bost urte betetzen dituen, kantaleonek ogoi urte eta karrikaldik eh, hamar urte, hainbat gauza eskual kulturaren txerbitxuko eman direnak pikoan baiunako bestetan, Jean-Marc Lambaretsu berriz lehenik behar ba ipatuko dugu, diela oita bosturte ziek baitzinezten hor abiatu zineztenak, e, beraz eh, dantzazpirekin, ze giroko bestak ziren, baionako besta horiek eta eskualkulturak ze leku zeukana? Bon, bazo emelerikoa, baina nahi gamer da, festak etzirera batere batere uh, orain bezala, jendearen aldetik, populuaren aldetik, adibidez, baina nako festak pasatzen ziren eh, gehiagi baina Eta jende pixka bat, ibiltzen zen, uh, eh, erobi zubia pasatzen zuen, uh, zera, uh, argude bazk edo Euskaldunen karikarat agertzeko batzutan, mhm. eta orduan duan, uh, festak, hortan gelditzen ziren baina egunean, bai, eh, zera eh, euskal kulturaren presentzia eh, hortzen, eh, jadanik, zenta jadanik trikitirariak eta dan, uh, gaiteruak eta txisturariak iruditzen ziren, elkarte batzu ere uh, entzatzen ziren zera zerbaiten e, e, ekartzen, e, baina uh, orduko uh, pestak hola ziren eta jende etzen bat ere, orain bezala suriz besti, eta gero xago emeke eh, emeke torri da. Baina mementoan, uh, etzen eh, egungo fama, horretara eh? mm. ziberda egia da. Parte batean, eta, egan nahi baita, San Andres Plaza inguru hortan zela gehienik muitzen, eta besta girua ba, hor gehienik eta gehienik gauaz, eta egunean, bon, atxalean animazioak hasten ziren, goizeko diana edo, zera, mm -hmm. ka, eh, eta agertzen ziren goizetan, baina, bon, girua aski motel eh, zen eh, goizetan, eta atxalean astentzen uh, jatzartzen, eta emeki emeki, bon, uh, festa, gaueko festa bilakatu da, egun ezagutzen dugun, egungo festa, ah. espestara. Hori da. E, e, aipatzen dituzu bi kolore, eh, xurita, gorriz, baina eh, hori uh, iruñarekin parezkatzeak ekarri du, behar ba xurita gorriz eh, jartze hori, zeren urdina zen lehengo baionako besten koloria ez? Bai, bai, urdina, bai, bai, bai, ez, ez sobera zikintzeko, hola zen, eh, bai, guk ezagutu dugu, eh, afean luzaz, eta emeki emeki xuria hasi da, bai, e, baina elkartek ekarri dute hori xuri hori, iruñatik biztan dena, zen, eta elkarteak agertzen ziren urtero iruñako festetarat, mm eta jakin behar da, bon, guk asteko ibai alderekin, ez, xuria biztan dena ikusi dugu han, baina handik ekarri dugu, zera dantzazpiren ideia, zen, uh, Iruñako festetan aspalitik egiten ze itzordu berezi bat dantzaren inguruan, hori behatziak e, bai. inguruan Kastio plazan. hori bai, Kastio plazan. bai, mm-hmm, bai. Mm-hmm. Hori da. Eta koloreari doakionez, eh, badakit batzuta bestentzuten dituztela, dituztala, ba, ez da hori baionako kolorea urdina kentzea, eh, ba, taldeak ere atxikidu funtsian, eh? zoek zer diozie. Guillaume edo edo Jean-Marc ez dakit, eh, hola. Ba, bestitu, ze eh, gixas. <laughs> Ba, eta eh, ausuari erakustea argunti dikia girera urtean behin beden, eh, behin beden. Hala, eta konten dira osokoak eta hala. Ah. Ba, hala, beraz uh, bon, eskual kultura posiñoat, baina uh, ezan beste, eta uh, biatu zinuten, dantzazpi, eh, iruñatik hartuik uh, erran bezala, bon, lehenbiziko urte horiek nola, nola izan zien, lotu zena bere ala? Bai, askifite. Haudan, uh, eh, baziren bi helburu, bon, uh, eh, jananik ezera uh, eh, atxalde apareko tenore batetan zerbait muntatzea. Uh, gainetik ez baionatipian, zenta Euskal Kultura beti baionatikian uh, kokatia zen, eta gure helburuetarik bat zen, hori Euskal Kultura baionatipitik pixka bat ateratzea, eta beste leku batetarat uh, plazaraztea. Eta hori, autatu ginen Monto plaza, uh, plaza tipi bat, idolido erri, erri plaza bat, eta hor, uh, pentsatu ginoen hor zerbait egitea, eta hor hasi ginen, uh, zazpi ontako, ara, dan zazpi, uh, pla, monto plazan. Eta lehen urtetik oite, bon, lehen urtean, dantzariak e, bildu ziren, uh, egia da. Baina, Askifite, uh, eh, itzordu hori, bizikifite, bi, edo hiru urtez, eh, bon, plaza, uh, eh, sobra, e, birakatu zen, uh, hiru urteren buruan uh, zen. Hmm. Eta, uh, konten ginen zen, uh, jendea bildu dugu, baina ez usaiako plaza batetan, eta etortzen zen jendea, etortzen zen, hortako, dantza egiteko. Ah. Hori zen, uh, elburua, eta, bon, hori lortu ginoen. Dantza jauziak. Jakinez ez zela edateko lekuike. Mhm. Mm ez duzu esin etxiko, hori zen, elburu bat ere. Mm. oh, oi, uh, oi, biztan dena zoma jende biltzen den domaia liteke ez mm. ostatu bat izatea, bai. eta orain, bo, eh, gero sogo ikusiko dugu, ze ikastorerekin zer bai. eh, muntatu dugu, mainan, uh, orduan zen, ban, zera, ostaturik gabe jendea biltzea, pario bat bezala, dantzaren inguruan bakarrik. Hala, izan. Bai. Aintzindariak izan zizte, zentak gero, eh, dantzazpi bezalako gisako ainitz ekitaldi eh, muntatu baitira dira ba, ba, ba, bai, duriz bai, eta eh, batzutan ere, deitzen zuten dantzazpi, batzutan batzutan behar behatzitan zen, dantzazpi <laughs> deitzen zuten berdin. Edo eguerditan. Edo e, bo, ezen ez, eta, eta bo, e, ez, hola da, eta hobe, eta... Eh, mm, mm. Baina mutxikoek bazuten eh, egen eh, zera, eh, fama, eh, mm. da, bekeruk uh, gure entzin animareko lan bat eraman bai. eta gu gira bakarrik bekerunen lanaren fruituak. Eh, mutilak, mutilak Mutilak, mutilak, hala, bai. Mileska Bernadet, bai honako besten gira jadanik gaur aratxean abiatzen dira besta horiek eta ibaialdeko aldeko Jean-Marc Landaretz eta Tuntuna Elkerteko Guillaume Irigoyen hemen ditugu. Duela hoita bosturte dantzazpia biatu eta gero ondotik kantu zere hasi zinezten. Ibai aldek egin duena lehinuarekin da Kantaleon. Kantaleon. Eh, Libuska hori, zenta jendeak eh, kantuak hasten zituen eta gio lalala kantatzen, eta hor ere uh, eh, Ibaialde eta Lehinua intzindari izan dira, pestetako eh, sakelako liburutio hori ateratuz, eskalkantuekin, eta bara, ordu arte etzen, bazen akapela, e, uainak ateatzen zuena, eskual kantuekin, bena, eh, larriago zen, eta behar bala, handiro sazen, olako liburuaten emaitia baionako bestetarat, e, behaz, tipiagoa asmatu dute, gainerat, kreazio bat bada beti bere azalarekin, eta bolako hauzak, eta hitzak badira, eta hori garantzitsua izan zen, eta gu, e, etorri ginen, duela emezortzi urte, behaz, hogoi garen urtetik, bi urte berantago, mm hasi ginen, uh, kantuz egiten uh, Lakar plazan apilako uh, hilabete batez, eta gertatu ginen han uh, dantzazpita gero uh, eman gintuen bi rota, entzineko bi urtetan ere rota gasi behar gintuen, gauza han itzen dugu <laughs> Jendiak segitzeko gizakoa eta komprentzeko gizan, eta gio hanginen, liburutua eskoan eta oiniz beti nat zen zonuan, eta gitarra bat zuen, nat eta hasi zuen epera, eta hortik aintzina, lehen baionan gantuz izan zen baionako pestetan, eta ondoko urtean programan sartu zen, hara, ah, gure historiak. Hala, eta ikastola ere juntatu zen, hori ere, hori ere, aventura eder bat. Eh, bai, orduan, lehenik eh, saaren oekin, zeren eh, egia da Montoplazan jende hainiz biltzen zela, jantzaekin deia paso edangabeen, akantuaekin ekin nekez, <laughs> noite gantzuen, zoin zailaderen hori emat kantatzia edangabe, <laughs> ara hori irikasi dugu. <laughs> Eta gio nola saaren egunak eta hasi ziren bai honan, saaren oak nuen, eta ondotik antik fite ikastola guzia etorri zen bere taluekin, zenta ordu arte jantzen eta kordolik arrekako garaja bero batian, han zonan jartzen ginen beti ikastolako burrasuak katolako hartzela egin, han ez da pinta hur galtzen ginen <laughs> Eta gertatzen da, kordorik harrikare zimizia bilakatzen asia zela, zen da jende, gauazko jendia ekin, eta etzen bate giro berdina, mhm. eta dena ere mantzen hat goiti, eta, bon, be, iziriko fama zeren ororen eta eh, Jean-Marquek errandu bezala, Monto plaza zen eh, herriko plaza bat bezala, herriko bestak bezala, eta herriko besteta bada dena, jantza, kantua, eta jatekoa, eta jatekoa, eta hor bainoan dena. Hala. Programan egitarauan, eh, zuek duzie baionako besten egitarauan urratsa egin jarrazteko, edo zuen bila etorri dira herriko etxekoak eta beste? Ez guk egin dugu eh, lehen urratxa, baina eh, jada astapenetik eh, zera ongi etorri bero bat izan dugura, orduan zen beotegi jauna, hortaz arduratzen zena, eta horretzen naiz bere, bere txerat izan ginen gure proiektuaren presentatzeko, eta bere ala, jake merda, San Ferminak biziki maite zituela, eta bere ala, bere baimena eman zuen, eta baina baionako hiriak bere sustengoa ekarri zuen lehen urtetik goitea. Hmm. Eta bai kantu zen dako ondoko urtean, bera e, Ia da ez gin deus galdein lehen urtean, bera ah. Bai. biharren urtean ah. onartiak izan ginen txegidan bai. Galde, galdegin bezain fite onartuak e, izan zinezten? Bai, bai, bai, bai. Da. Eta beti, bon, segitzen dute, da, eh, segitzen dute. Gauza bera gertatu da karikaldi ikine. Eh? Hori da. 2000 mhm. bostian gertatu zen, eh, ezagri zaukuten jazz eta programa bat, plaza, bazen plaza, eta jo bazen ondoan aparkaleku bat. Aparkaleku hartan, animaleko jateko leku batekin eta guziak. Bon, ba, ez ginen guguntza hartu zen, eta nola erran, piskat, jazain hartian e, eh, ginen, eh, zeren eh, egiten zuten emanaldi bat lehen, behar ginen finitu tenorian eta haiek asten zuten ondotik, bo, hain zine hartu zauzki guten gure trezna, bo, bref, mm izan zen bazara, eta uste han ibilizen ostatu eta jatetxeare zela bate kontent eta... Eta gainera gertazen hasi zen beste eta hameste jende bat zen, nun jendia trenpuxak zen zen ere beruaikin, hatz bo ara, e, jendean izbadela leku etxi batian, bai. eta bero batian, gertatzen alden bezala baionako bestetan, be gaiz, jendea gaizki, bo, eta hor egin duen, bo, <laughs> bai aski, komedia, Artu intuen eskutan gauzat, joan ginen horre komisioaren ikustea, proposatuz uh, zazpi horreneko programa bat eh, ostegunetik eta iandeat, loaita hoita sortzi horren, bai. Bai, artetik erteko, eta horre ez dakit urte hortan ez deus deos aintzinean emaiteko, eta izierriko eta hartze huna okan ginoen, eta ara. Bai. eta ja. budjeta generat, eh, eta behartzen guztia, eta gehoztik dena guntza. Bai. Horrek egan nahi du, guai egiteko karrikaldi eta den dena, eh, behar den laguntza baduzuela erriko etxearen gani, kazpi egitura, eh, beren gain hartzen dutela kasika. Aba, ah, ba, dena hartzen dute, guk antolatzen dugu hmm. programa guzia, bai. eta hek, bon, Ordain zen, gure, gure zeretan ibiltzen dirak, direnak dira talde amaturak, e, eh, guk galdeiten ditun kondizioak ez dira kondizio ikara Hatik bada zonua, ere, eta zonua behar demezalakoa da, eta horrek eh, badakigu gostatzen duela, eta hori ere badugu, azpiegitura ere badugu eh, ondoko eskolan eh, gure pusken sartzeko azpiegitura bada ere, zeta ikastolak ere bere puska baditu, behaz ondoko eskolan sartzeko behaz alde hortaik denak ongi doaz, gero egia da ere karrikaldi dela baionako sartze batean, hor baita or, ondoko plazan, eskualdunen plazarat, eh, etortzen baitira autobus guziak, e, eh, puiskabat jendia etortzen da argunt bero hor, eta hor badute elako zaz bat bezala, mm -hmm. bon, ara, pestan, beste gisa jartzeko, beste, beste ez dakit, eh, beste arpegi bat presentzen du hor pestak, eta hori guzia baloratzen dugu, eta iziakuntza pasatzen dugu. Ai, eskual kultura jastatzen dute pasatzean hor, sartzen direlarik bai, bestat, bai, baionako bai. besteta eta. Pintxo bat bezala. Ja, <laughs> pintxo bat bezala. <laughs> eta baute beharra, pintxo beharra. Ba, Gainateko baute hona. <laughs> Prezeski horra biltzen direnak, eh, pentsatzeko da eskualdunak direla, baina ez denak, eh, iduriz, eh, bada denetaik horrat ikusten dulaik, laik, denetat, denetaik horrat urbiltzen direnak, kurio ostatez, eta sartu direnak ere eskual kultur eh, giro hortan dantza eta kantuaren giruana. Bai, bada denetarik eta er, azpimarratu behar dena da adingusietakoak. Eta hori behar da eta biziki importante da pesta baten eh, araudietan. Uh, adingusietako jendea biltzea, plaza berdinean hori garantzia handia maiten dio festari. Eta hor ikusten ditugu bai aurrak, gazteak eta adineko guzelako Ah, bai, eta gubestain <laughs> eh, bai, bai, bai, eta fresko eh? ere. Eh, bai, bai. <laughs> Eta eta denetarik bada eta hori biziki gauza importanta da guretzat. Bai, bela unaldi desberdinen eh, kurutzatzea ere baionako bestetan, bon, kausitzea dela hori erraiten aldugu, ez dakit noaino joain den afera hau, edo mantentzen da azken urte hauetan. Kopuru horren aldetik, eh? Hau da, eh, hemen hausot hori buruz. Ha. Lekuak ere anitze egiten du, zenta pesta bipartetan da, bada atxaldeko lauak eterdit, zazpiak artean ikusgarria, Hai. kantua edo dantza, eh, da alderantziz, dantza eta kantua, mhm. eta hori egiten mhm. da paretari buruz, eh, arresiari buruz, eta hori dira jarriak denentzat, eta hori itzalian da beti, eta Hai. gio, zazpionta praktika karrikan. Eta egia da, tenore hortaik hat, jendiak badu hautua edo ostatura egiteko, edo kantuz edo dantzan, edo jarri egiteko. Eta hori, iziari eskertzen dute. Eta, bon, historietipi bat kontatzeko, galaik, baititugu. Eta behin aldu zen horak bikote bat, kanpotik izura huzien herdera, eta ikusten gai, ikusten azoren goizeko, afen, hastapeneko ikusgarria, eta jo ikusten du jendia jantzan. Hame, idanz! Jo, <laughs> bon, jantzatzen, da, eta jo, ondotik edo da, bai honan kantuzta e en plus, i xant. Hala, erteko, bai. e, eh, iada kanpoti heldu den jendia intzat, eh, pentsatzen dut, hor badela, dela, eh, e, kulturaren beste ikuspegi bat, behar bada ez dutena ezautzen. Mm. E, eta ez ere, behar bada anitzelikutan, hola, eta gainerat eskual kultura da eta haimatu behar. Hmm. Hala, oian, e, eh, zer zen beste galdera? Ez ez, lasaiko, untsa, untsa. e, Bakarrikan behar bat denbora abian baitzauku, aurtengo berritasunak e, aipatuko ditugu, algarrikin? Bai, bai, bai, bai onan kantuz, uh, zera, idikitzea. Astezken atxean. atxean, hori da, berritasun handia. Ah, hori da. Hori. Egonka handia, hori. Bai. Hori da, bai. leku, uh, kasuk, eh, guai, uh, handien lekiak kasik hartzen duzi ere. Nun bait, e, balima da ba. eh, gana idut, eh. Baina... No, ba balko, balko jazpien gira hono, eh? <laughs> Gainian, <laughs> bai. etziste ohatuko es, ere denak, eh? Ez, bai. egia hau hori ere. <laughs> Bon, gako... Lagoa behira, gako botatze, memento hori orduan, zuendako zuen dako ere izain da tartetxo bat. Ba, ez ez, hori baino lehen, eh? Guk, eh, eh, kantatzen dugu atxaldeko gaueko behatziak eta behatziak eta behoi hartian, zenta denak kronometratua behitira, eta gioara, eta gio izain da gaineko zeremonia, berangio badira karrikaldin ere, beste berritasuna, odean karrikaldi berda erran hasten da, osteguna agatsaldian, esaldeko lauak eta laurdenetan, ez da guk ere iten dugu gure gako botatzea, zazpigako mhm. botatzen ditugu, mhm. talozko zazpigako, eta jendiari, bada presintaren diskurtsoa, bez, eh, Inadok, Jean-Marc? Harino, prestatzen, bai. Pestagiruan, aizio. Kertzea, ziunt diren dela. Diren dela. Ez da txistuik izain, txobera? Eskora zari baitzizte? Nafarroan egin demezala? Eh. <laughs> Ez ez. Ah. Gure publikoa komplikatia da, baina, bo, ez ez. Gaskoinek zer diote, afera hortan. <laughs> Ah, izierri konten dira, Gaskoinak. Juntatzen dira, zuen bestari, biztan dena. hekere ere, badituzte, beren itzorduak seo gaski, baina... Beden, uh, zera azken partean egiten dugu zera dantzaldi rikoi bat, uh, dans, uh, dantza bai. muntatzen dugu, eta egin zan bada beti leku bat, zenta bai. oksitaneatik etortzen dira taldeak, eta bai, idekidura handia egiten diegu, bai, hori mm. sigur dudari gabe. Mm. Bai, bai. Bon, beraz, astezken atxo, atxortan, sekulakoa, deianik, eh, eta beste irekitzia baino lehen txotan. Hala, sekulakoa edo deuzik, kusteko. <laughs> Ba, hane gustuko galere. Eta e, behar dugu galere, aipatu gauza bat azpimahatuko, eta da aplikazio bat ere modan baita, e, e, eta beraz dantzazpi eta karikaldi eta ez dakitzer gain dugun, baina antolatzen dituzen guzi horiek, kantu zartzeko aplikazio bat sortu da, telefonetan telekargatzen aldena, bai kantuz izenekoa, sartia dut, e, telefonoan, eta hori, aplikazio hori bakarri, bai, ohatu xo, eta e, beraz, gau hartan bakarrik e, izain bai, da? Bai, gau hartako da bakarri, ba. Zeren, Aha. Eh, kanta lehon da ezinezko trezna, bai. eta hori da jendeak gogoan atxiki behar duena, gainerat bere hori garen urte muga ospatzen baitu, baina eh, gertatzen da kantu zartzia gu, gu ez behirari jendeak gu entzuteko ez gira koro bat edo ez du bai. ikusgarri bat egiten, gure helburua da jendean kantu eta haintzinean izan ditugu hamar mila, ogoi mila, ez dakitzuma mila jende, e, haientza kantaleon bat izaitia ezinezkoa da, eta gainerat e, hor go hainitzek ez dituzte kantok ezagutzen, hortako dugu aplikazio hori esortu, mm -hmm. duena bakarrik arzken arratxean, jendek haintzinetik telegartzen badute esu bezala, mm ikastek, bai, bada, bideo bat ikasteko kantua, eta han, hitzak izan dituzte, beraz kantatzeko. Hori da dago, errege lehon, zenbat gera, bakemina, guk eskoraz, ala, besteak beste, salut baiun ere, bada. Eta bai, hori da baionako inua Eta bai. Hala, hori beraz aplikazio hori, hala, e, polita, gustuko behar dena e, zabaldu jakinarazi, e, betire, kantu zartzeko lagungarria izain dena, hastezken e, beste berritasunetan, aipatzen altu beste? Beste berritasunetan, fite-fitea, e, dantzazpik izanen ditu berritasunak, zeren e, ostegun hariko dira lehen urtean musikana izan ziren e, musikariak, Eta azken dantzazpien, azken lagain dantza, emanen dute ustaitziko eh, eta gaitero orkestra guziak, gaita luze eta guzti. Mm -hmm. e, ara, puskat, eh, eta agertzeko gauza horiek, jo badira beste berritasunak, e, baionan kantuzen aldetik, izta izanen baionan kantuzuna BAB kantuz, zeren ibe angeluko ibe aldekoek hasiko baitute orzegunekoa, ostirailekoa berriz biarriztarek, arrokakoek, eta azken biak baionan kantuzek, ara, adibidez horiek, eta gioztegi besteik. Mm. Ez da besterik. Ez da beste daik. Jean-Marc dela azken lagai nantzen jantzen. Ikasi bai. adia, Jean-Marc. <laughs> Bai. Aspalitik. eh? Aspalitik, antziare. <laughs> Errazue gazteria lotua da, segidain hartzeko, ez dute gana izek utzi behar duzuenik, baina badea moimendu bat gaztenganik eh, segida hartzen dute? Bai. Bai, bai, aurten ere zera uh, presentaketa eta loturaren egiteko eh, berginuen norbait hor lotura egiteko, eta hor gazte bat hart, uh, bi, bizpairu garen urtea ari dela. Hor don, uh, emeki emeki lekuak usten ditugu, biztanena mm gazter, eta begi honez ikusten ditugu, eta jakimera gure artean badugula leinua dantzataldea, eiek mm -hmm. anitz gazte eta hietarik anitz urbiltzen dira eta interesatu dira, Eta bai, pentsatzen dute, izanen direra ba, biakore, eh, jende batzu hortaz aguratzeko. Ez dakit zerbait ahantzi dugun, eh, halabalima da da tenoria aipatzeko eh, Guillaume eta Jean-Marc? Informazio eguzian nahi bada webgune bat, barkatu, eh, ene publizatia itia, baina baionan kantu zen webgunea, hor bada bai. dena, behar demezala, ez da egia da, hola dena tukuste zen zutea, <laughs> nahazteko mm-hmm. ere bada. Bai. Mm goxoan hartzeko, baionan maratsoa erdian kantuz.com eta hor dena bada bon, ordo nik ere bubistate pixka bat eginen dut. Eintzazu. Eki da kant, salgai dela, eh, kantareon liburuska. Zent, hori uh, salgai da mementokotz uh, ofiz turizm, zera baiondako ofiz uh, eh, turizm berri berrian, hor, ba, ba dituzte salgai. Eta gero, omoreta txapelketan astezken goizeko munduko biper uh, txapelketan hor ere posibia izanen da hor erostea. Eta gero, aratz guziz, uh, kantu zen tenorean, hor uh, salgai dira plazan bertan. Eh? Bi, orotan. Hala, eta guk igurikatzen dugu, zinez, azken hitz bezala, jota berria, abiron eta asironen hitzen artian, zerbait fusio bat egin omen duzie, hori ere igurikatzen dugu. Jota ba, berria. hori agertuko da larumata hatxian, eh, atseko sortziak eta laudenetan. Ara. Asiron baione. Asiron baiona. Asiron baiona. Ongi, ba, besta on... Presente izanen da igandian, igandian ere kantatuko dugu. <laughs> Beraz, besta on guzieri, eta esker mila, eta ba, zorionak ordean urte betetzean, eta bi Mil esker. Araiz, ah, ba. Mil esker. Ongi etorri.